Tidak sampai patah dia akhirnya Padahal kalau dia lari Kemudian dia turun dengan hati-hati insya Allah dia akan selamat Mungkin kerana sangat takut Jadi dua hal yang sudah saya lihat Di pekarangan Masjid Raya Betul Rahman ini Kalau terjadi gempa juga Bukan gempa merobohkan Tidak, tapi dia sendiri kena lari terlampau cepat Maka jatuh Kemudian bagi orang-orang yang baru datang masjid yang mulia ini itu ada keramik licin tidak sempat dipel karena di sini hujan sebentar-sebentar beda dengan yang ada di Masjid Nabawi itu hujan kata orang setahun dua atau tiga kali itu pun tidak lama dan di sana begitu hujan langsung dipel kita juga ingin mengepel seperti itu tapi setengah jam kemudian atau dua jam kemudian udah hujan lagi. Jadi hati-hati ada hal-hal yang membuat kita jatuh di marmar itu. Kedua, kalau kita lihat televisi jemaah haji yang sudah sampai di Mekah sekarang penuh kita lihat di tawaf. Tawaf itu 90% penuh Mungkin di atas ada lagi yang tawaf. Semuanya berdoa kadang-kadang. Doanya macam-macam. Timbul pertanyaan, apakah mungkin Allah mengabulkan demikian banyak permintaan? Saya minta 10 permintaan. Orang lain mungkin 100 permintaan. Semua orang minta. Apakah Allah sanggup membalasnya? Kita jawab, sanggup. Sanggup. Apa buktinya? Kita ingin, kita butuh sekarang oksigen untuk kita bernafas. Semua orang butuh. Kan tidak pernah yang kurang. Kita bernafas, tidak ada udara yang naik harganya misalnya kan. Harganya naik tiba-tiba. Kemudian hilang di peredaran. Tidak ada, ini semuanya ada. Jadi Allah akan mengabulkan doa kita. Apakah dikabulkan waktu kita minta atau dikabulkan nanti atau di akhirat nanti seperti seseorang yang minta ya Allah saya sekarang mau naik bus ya, kalau ada sekarang terus saya naik bus karena saya mau pergi tiba-tiba sampai bus tidak berhenti bus itu kita marah kenapa tidak berhenti pada saya mau naik satu jam kemudian kita tahu bus itu terbalik dari mana kalau kita naik, ya kita-kita juga terbalik. Kira-kira begitulah. Jadi hal-hal yang tidak dikabulkan sekarang, dikabulkan akan datang, kadang-kadang menguntungkan kita juga. Yang penting kita terus berdoa. Cara berdoanya, kita belajar pada ulama-ulama kita, pada ustaz-ustaz kita, bagaimana cara berdoa sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tawaf Kita akan mendengar Bermacam bentuk doa yang diucapkan Dengan berbagai bahasa diucapkan Ada orang yang mengucapkan dengan bahasa Arab Tapi bahasa Arabnya tidak betul Tapi diucapkan itulah yang dia bisa Dalam bahasa Al-Quran Disebut dengan yuta'ti'ung Yuta'ti'ung itu tertegun-tegun ada hadis mengatakan orang yang baca Quran tertegun-tegun dia dapat pahala. Karena dia berupaya untuk bisa, tapi tidak bisa lagi seperti lidah saya ini sudah 60 tahun. Nah, lidahnya susah kita buat lebih bagus lagi. Tapi kalau anak-anak yang 15 tahun, 20 tahun itu bisa kita bentuk lidahnya. Itulah kita sekarang kadang-kadang menyesal. Kenapa dulu waktu umur 15 tahun disuruh ngaji oleh orang tua, kita pergi cari darukling, kling, darul misalnya kan, tak ada di tempat lain, tak tahu saya. Itu. Nah, jadi kita pergi ke tempat lain, tak nak mau. Orang tua kita ingin kita bisa baca Quran dengan baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Sambil kita duduk beritikaf. Sambil kita menunggu tibanya waktu insya'ah. Alangkah baiknya kita bacakan beberapa potong ayat suci Al-Quranul Karim Yang kita berupaya untuk memahaminya Sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita sendiri A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ Ayat ini menceritakan sebuah permintaan yang penuh dengan olok-olok. Permintaan kita minta, tapi permintaan itu kita mengolok orang musyrikin mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul mengatakan, kerjakan ini yang baik, tinggalkan pekerjaan itu karena itu buruk. Itu dakwah Rasulullah. Mereka enggak mau mendengar itu. Kami sejak dulu minum khamar. Kenapa kamu larang enggak boleh minum khamar? Sejak dulu kami berhubungan suami istri tanpa nikah. Kenapa kamu bilang harus ada nikah lebih dahulu? Macam. Akhirnya Rasulullah mengatakan, kalau kamu mengerjakan itu, kamu mendapat siksa dari dari Allah. Mereka tidak mau menerima itu. Kalau tidak mau menerima lantas pergi, selesai persoalannya. Itu hak dia. Lakum dinukum waliyadin. Kamu menurut agama kamu, saya menurut agama saya. Itu biasa saja. Tapi ini tidak. Mereka berkata, wayakuluna. Mereka berkata, mata hadal wa'du. Kapan akan datang siksa? Kamu bilang Muhammad, kalau kami tidak mengikuti dakwahmu akan datang siksa. Kapan? Kapan? Nah, gitu. Ada yang menentang begitu. Kalau seorang tengku mengatakan kepada seseorang, "Hai, kajak sembahyang. Salatlah supaya begini begini." Alah, untuk apa sembahyang? Apa nah? Ana apa bi? Sembahyang ana teman, tak mengaji tengok. Ha, gitulah kira-kira. Kalau tidak salat satu bentuk, tapi menantang ini juga satu bentuk lagi. Jadi, wayakuluna mereka berkata, mata hadal wa'du in kuntum sadiqin. Kapan datang janji itu kalau kalian betul-betul benar dalam pernyataan itu bahwa kalau ini kami kerjakan, ini yang akan datang siksa. Jadi pernyataan itu bukan dahulu ada, sekarang pun ada. Kita bilang, tidak mau didengar, ditantang lagi. Coba, coba, kalau itu kan. Allah mengajarkan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana menjawabnya maka jawaban itu nanti kalau ditanya pada kita kita juga begitu menjawabnya seperti jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu seperti yang termaktub dalam Al-Qur'an apa katanya qul la amliku li nafsi darran wala naf'a katakan Muhammad saya tidak memiliki untuk diri saya sendiri kemelaratan dan manfaat. Saya tidak dapat mendatangkan kemelaratan untuk diri saya sendiri dan saya tidak bisa mendatangkan manfaat untuk diri saya sendiri illa masya Allah kecuali sesuai dengan kehendak Allah. Jadi datang siksa tidak datang siksa itu semuanya tergantung kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Bukan kehendak Nabi Muhammad Apalagi kita sekarang Kita tidak mungkin Misalnya Mendatangkan sebuah siksa kepada bangsa-bangsa yang sudah maju Yang memperolok-olok agama Islam ini Tidak mungkin itu semuanya berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Muhammad tidak usah risau. Kalau mereka minta, bilang yang ada pada Allah. Ada siksa nanti kalau Allah menginginkan datang, kalau tidak ya tidak datang. Kemudian diteruskan li ummatin ajal. Setiap umat, generasi itu ada batasnya. Misalnya generasi 45. Terakhir kapan mereka berkuasa? Sekitar tahun 80 misalnya, misalnya. Lewat dari itu sudah tua anak mungkin lagi. Jadi setiap generasi yang sudah diberikan kesempatan untuk berkuasa, dia berkuasa dengan baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dia. Tapi kalau dia gunakan untuk tidak baik, maka dia tidak akan menerima kebaikan. Likulli ummatin ajal. Setiap umat, setiap generasi ada batas. Idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau sudah sampai waktunya, tidak mungkin didahulukan dan tidak mungkin di takhirkan. Tidak mungkin datang segera selesai. Berapa banyak orang pintar, orang kaya, sehingga orang tidak dapat menyaingi dia. Harus dia, tapi tiba waktunya dia minggir, dipanggil oleh Allah. Kamu pulang sudah. Nanti ada yang lain yang berkuasa. Nah, begitulah keadaannya. Jadi kita hidup ini ada batasnya. Generasi itu ada batasnya. Kekuasaan itu ada batasnya Kadang-kadang kita lupa di saat diberikan kekuasaan kepada kita. Seolah-olah kekuasaan itu kita bawa sampai mati. Tidak. Ada batasnya. Al-Quran mengatakan likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Mereka tidak mungkin mentakhirkan, tidak mungkin mendahulukan. Tidak mungkin. Ya kalau sudah sampai waktu, sudah selesai. Jadi apa kaitan dengan ayat sebelumnya? Jadi kalian yang minta siksa dari Allah akan datang nanti, ada waktunya. Kamu tidak bisa lari. Begitu datang, kamu habis. Ingat kaum Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana mereka memperolok-olok Nabi Nuh ketika buat eh, apa namanya kapal di daratan? Gila katanya. Di daratan buat kapal. Mereka ketawa Tapi Nuh mengatakan Nanti ingat Satu waktu Kamu akan tahu apa faedah dari kapal ini Orang memperolok-olok seorang anak Tidak merokok Dia tidak banyak main-main dia pergi Apa kamu ini? Anak pingitan Sedangkan yang satu lagi Entah apa dia kerja tapi ketahuan nanti di akhir dia sukses hidupnya karena dia mengikuti apa dikatakan oleh orang tuanya, oleh apa tua-tua pun di kampung dan sebagainya. Akhirnya dia hidup dengan baik. Hadirin hadirat berbahagia. Jadi ini dalam redaksi ayat ini Qul La amliku li nafsi dharran wala naf'a. Saya tidak memiliki untuk diri saya sendiri kemelaratan dan manfaat. Didahulukan kemelaratan dulu. Sementara di surat A'raf ini baca kita baca di surat Yunus. Di surat Al-A'raf Allah berfirman, "Qul" katakan ya Muhammad la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma Allah. Orang melihat naf'an lebih dahulu baru kemudian darran di surat Al-A'raf. Sementara di surat Yunus ini la amliku li nafsi darran wala naf'an terbalik. Itu kita tidak bisa memahaminya kecuali kita tanya kepada ulama. bagaimana Katanya, karena ini pembicaraan kepada pembangkang yang mengolok-olok. Maka dikatakan, saya tidak dapat memiliki untuk diri saya sendiri kemelaratan dan manfaat kemelaratan lebih duluan, didahulukan. Sementara di ayat lain ketika dia membicarakan masalah kekuasaan Allah, dan kekuasaan dirinya dia mengatakan saya tidak memiliki untuk diri saya sendiri manfaat dan mudarat kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kita dahulukan manfaat baru kita sebut melarat memang begitu yang baik dulu kita dahulukan baru kita katakan yang tidak baik begitu kan kanan kiri tidak kita katakan kiri kanan yang baik dulu kanan lebih baik daripada kiri. Kanan, kiri. Nafan kebaikan baru darran kemelaratan. Bashiran wa nadhira. Bashiran itu memberi kabar gembira, baru memberi kabar takut. Jangan tidak apa-apa sudah kita berikan kabar takut, terkejut orang. Kita beri kabar gembira. Kalau dia tidak mau mengikuti, baru kita beri berita yang menakutkan. Itu kira-kira. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi Rasulullah menyuruh mereka beriman. Karena iman itu ada faedahnya. Sekarang dalam ayat Qul ara'aytum in atakum azabuhu bayatan aw nahara madza yasta'jilu minhul mujrimun Katakan Muhammad bagaimana pendapatmu ketika azab datang di malam hari ketika kamu sedang tidur nyenyak datang azab aw naharan atau datang di saat siang ketika kamu sedang bermain main batu misalnya. Misalnya sedang main batu, datang azab. Mada yasta'jilu minhul mujrimun? Apa yang disegerakan oleh orang yang berbuat jahat itu apa? Dia akan datang sendiri. Boleh jadi dia datang di saat kamu sedang tidur atau dia datang di saat kamu sedang main-main. Kalau tidak siang ya malam, kalau tidak malam ya siang. Tunggu saja. Waktu itu dua, kalau tidak malam, ya siang. Jadi kalian tidak usah minta dipercepat. Dia akan datang pada waktunya. Kalau sudah datang pada waktunya, kamu tidak bisa lari. Karena bumi ini kepunyaan Allah. Kita tidak mungkin lari ke luar bumi ini. Tidak mungkin. Ilmu apapun yang ada pada kita sampai sekarang, tidak ada pesawat yang bisa membuat kita lari dari bumi. Langit saja tujuh langit. Kita naik pesawat dari Bandar Aceh ke Medan Terbangnya tidak nak tinggi Kita lihat langit begitu juga Dari Medan ke Cengkareng Naiknya lagi begitu juga Dari Blang Bintang ke eh, King Abdul Aziz juga Langitnya begitu-begitu terus Kita tidak tahu bagaimana langit di atas Itulah kekuasaan Allah Summa ah, Summa iza ma waqa'a Amantum bihil an apabila dia terjadi apakah kamu sekarang beriman nah, ini persoalannya waqad kuntum bihi tastajilun dulunya kamu ingin dipercepat waktu datang azab di saat itu kamu beriman ada guna iman tidak ada lagi kalau dulu saat disuruh beriman tidak mau beriman kalau datang azab Nantas kita mati Tidak ada lagi faedah iman kita itu Jadi Mereka menantang Rasulullah dengan berbagai cara Waktu sudah datang azab baru beriman Tidak ada faedah lagi Bagaimana caranya mereka menentang Wakalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu'a mereka berkata orang musyrik berkata kepada Muhammad kami tidak beriman kepadamu sehingga memancar kamu pancarkan air mata air kepada kami kamu Muhammad kalau bisa membuat mata air terpancar di depan kami baru kami mau beriman kepadamu atau ada yang mengatakan au takunu laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira. Atau kamu mempunyai kebun yang penuh dengan batang korma dan uh, apa namanya? anggur. Kemudian di sekelilingnya di antara bangunan tanaman itu ada anhar, ada Ah, apa sungai-sungai. Itu yang dia inginkan. Jadi pertama dia minta Rasulullah dengan kekuasaannya bisa menampakkan ada mata air langsung terpancar. Kemudian ada tanaman min nakhilin dari kurma wainabin dari eh, apa namanya? ainab Ah, yang apa tadi saya bilang yang kita sering kita makan itu anggur biasanya anggur itu baru kita makan dulu waktu kita sakit kalau tidak sakit tidak dikasih kalau sudah sakit baru saya waktu sampai di luar negeri saya sakoda lillahi ta'ala saya beli satu kilo saya kata akhirnya bisa batuk kalau banyak makan tanya pada orang sering makan itu batuk dia yang sedikit aja sudah cukup ya jadi mereka ingin ada sesuatu yang aneh baru mereka beriman au tusqitas samaa'a kama za'amta 'alaina kisafan atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping sekarang Muhammad jatuhkan langit berkeping-keping au ta'tiya billahi wal malaikati qabila atau kamu datangkan Allah dan para malaikat dan tas mereka Allah dan malaikat menantang kami berhadapan hadapan dengan kami mengatakan permintaan yang enggak masuk akal. Nah, ini dalam Al-Qur'an suratnya saya lupa tulisnya. Dalam surat Al-Isra, dalam surat Isra. Ini aneh permintaan mereka. Mereka tidak mau beriman meminta yang aneh-aneh. Pertama, ada mata air. Kedua, ada tanaman. Harus dari ini dari anggur dan kurma. Kemudian di, di antara ah, anggur dan kurma itu ada sungai yang mengalir. Atau langit turun pecahan-pecahannya langit itu turun, meteor-meteor itu turun, itu juga mereka minta. Macam permintaan mereka. Pada hakikatnya mereka tidak mau beriman. Permintaannya bermacam-macam. Fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Jadi kebanyakan manusia itu ingin kufur saja. Tidak mau beriman dengan dakwah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beginilah yang nanti akan didatangkan kalau sudah sampai ke titik ini sampai azab di dunia ini. Allah tidak langsung memberikan kalau tidak sampai kepada satu titik yang sudah mengherankan seperti Firaun misalnya. Apa titik yang akhir dia bilang ana rabbukumul a'la. Sayalah Tuhan yang paling tinggi, enggak ada Tuhan Rabb Tuhan yang lebih tinggi dari saya enggak ada. Saya yang tertinggi. Kalau pangkatnya mungkin jenderal dia, jenderal besar ini dia. Enggak ada yang lebih tinggi dari itu. Baru datang azab di dunia ini. Dia Firaun dengan tentranya mengejar Nabi Musa dan tentranya sampailah ke Laut Merah. Sesampai di Laut Merah, sudah Nabi Musa dan tentranya tidak tahu lagi ke mana larinya. Datang pertolongan Allah, pukul laut bisa terbelah dan mereka bisa masuk ke situ. Nabi Musa membelah laut dengan tongkatnya lantas mereka masuk Firaun mengejar dari belakang kata Firaun kalau mereka sudah sampai ke dasar lautan saya akan kerja sampai ke dasar lautan Kerja lah. mereka sampai ke tepi satu lagi mereka masih di tengah air berubah seperti semula disitulah Fir'aun tenggelam. Hatta idza adrakahu al-gharq. Ketika dia sudah diliputi oleh uh, gelombang, oleh air, qala amantu. Sekarang saya baru beriman. Itu apa lagi? Sudah sampai ke titik dia sudah pernah mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya lah Tuhan yang paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari itu lagi. Ah sekarang dia tenggelam di laut merah. Dikatakan qala amantu saya sekarang beriman annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israil wa ana minal muslimin. Tiada tuhan kecuali Tuhan yang diimani oleh banu Israel dan saya termasuk orang-orang yang menyerahkan diri, tidak bisa melawan lagi. al anak waqad asaita qablu sekarang kamu beriman. Sebelumnya kamu berbuat maksiat banyak. Wa kunta minal mufsidin dan engkau orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Akhirnya Firaun mati tenggelam dalam keadaan kafir. Hadirin berbahagia. Kesempatan untuk bertaubat diberikan kepada kita kapanpun. Tapi ada batas. Kalau sudah seperti Firaun ini, itu taubatnya tidak diterima lagi. Kalau nyawa kita sudah sampai di kerongkongan, sudah kelihatan apa yang tidak bisa kita lihat, baru kita beriman. Di situ iman kita tidak berguna lagi. Kita selalu mendengar apa yang dibacakan oleh Imam Pulih يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون ini di pagi Jumat selalu dibaca oleh imam katakan di hari kiamat nanti tidak ada faedah iman orang kafir untuk apa faedah lagi sudah melihat neraka begitu walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na kami sudah melihat kami sudah mendengar farja'na na'mal salihan kembalikan kami ke dunia untuk beramal saleh tidak ada lagi kita juga sudah pernah diuji orang Aceh ini dengan tsunami sebelum tsunami tidak salat sudah tsunami mungkin salat tapi ada juga yang sudah tsunami tetap tidak salat ya walaupun hampir tenggelam di tsunami itu begitulah dia tidak mengambil iktibar dari apa yang terjadi di dunia ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kita teruskan. Oh ya. Jadi kena waktu saja sudah sampai waktu ansyah. Yang penting ingin kita ambil iktibar dari apa yang terjadi di dunia ini untuk kita pertebal keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala semua kejadian di dunia ini menjadi bukti kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita beriman kepadanya mudah-mudahan iman kita terus melekat sehingga kita husnul khatimah amin ya rabbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh